los turbojets. Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Baje inmediatamente! Me temo que me he pasado bien, capitán. Nadie es perfecto. Què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió, com us acompanya cada setmana a la mateixa hora i estem avui preparats per donar-vos a conèixer moltes informacions sobre cinema. Es nota molt que arriba Nadal, tenim moltes estrenes. Jo diria que la gran quantitat d'estrenes infantils ja està començant a arribar. Madagascar 2 obria el tret de sortida la setmana passada i aquesta setmana se n'afegeixen unes quantes. D'això en parlarem després, però avui la gran estrella del programa... Marta, m'estàs mirant, no ets tu, em sap greu. Aprofitem per presentar-te, Marta Sanz, productora i encarregada de xafarderies de Hollywood. Com estàs? Bé, o... Oh. O què? O... Oh. no sóc jo. Sí, però tindrem xafarderies, però serà una mica més tard avui, cap Baixa. al final del programa. Doncs que aguanti l'audiència. Exacte, sempre sabem que es deixa el millor pel final. Si teniu gana, uh mhm. -huh. doncs, uh, no sé, obriu un paquet de patatetes i, i esperar. Molt bé. També tindrem en Jacint Casademont, que, que bé, està a punt d'arribar, té alguns problemes amb el tren, però suposo que arribarà puntual per la seva secció, si més no, de notícies calentes, que la setmana passada no n'hi va haver-hi, doncs aquesta setmana sí, i esperem doncs, que vingui allò amb notícies ben selectes, ja que la setmana Serà passada doble. no n'hi va haver. Bueno, doble de temps no, perquè avui anem una mica oh. escurats, perquè ja ho hem dit que la gran estrella del programa d'avui... No, és que no has dit l'estrella. No, l'he dit, ara ah. la vaig a dir. És Armin Shimmerman, una entrevista gravada, ho hem de actor dir... Actor de Hollywood, eh? Actor de Hollywood, exacte, que ha treballat en pel·lícules i sèries de televisió i que l'entrevistem avui. Eh, L'Armin Shimmerman, eh, els que heu seguit a Star Trek, us serà molt familiar. L'heu vist, per exemple, a Star Trek eh, Espacio Profundo 9, Deep Space Nine, on interpretava el paper del Ferengi Quark. Va aparèixer en diversos capítols, també fent de Ferengi, a Star Trek La Nova Generació. I, per altra banda, doncs, antigament, a eh, la sèrie de finals dels 80, principis dels 90, La Vella i la Bèstia, interpretava Pascal, aquell home doncs, que feia música amb les tuberies. O, per exemple, doncs, l'hem vist en capítols de, de la sèrie Niptac, on interpretava interpretava un home que, que fabricava ulls, a sèries com Boston Legal, La Ley de Los Angeles, vaja, o Stargate. És un secundari de luxe en la televisió i que doncs, ha tingut també el seu moment per fer papers eh, principals. Doncs amb l'Armin Shimmerman parlarem de moltes coses en una entrevista doncs, que podrem escoltar avui i que res, serà d'aquí 20 minutets aproximadament i que recomanem que no us perdeu absolutament per res. I abans d'anar amb les estrenes, recordar que tenim la pàgina web del programa, que és el www.grn.es barra ningú no és, i el nostre correu electrònic en el qual podeu participar en el concurs del programa, que és quins dos personatges Marvel estrenen en pel·lícula el 2009 al nostre país. Quins dos personatges Marvel estrenen en pel·lícula el 2009 al nostre país. El límit de temps és fins al 17 de desembre, on podeu enviar aquests correus electrònics. I la nostra, el nostre Facebook, el Facebook del Ningú no és perfecte, que ens heu de buscar per Ningú no és perfecte, al Facebook, amb accents, i res, doncs allà us podeu fer amics nostres i eh, estar informats puntualment de les últimes. Ja Jacinta, saludo ja, eh, que vens així una mica Hola, bon esbufegant. Dia. Bon dia, bona nit. Bona nit, Que t'has aixecat tarda. ara, això de bon dia. Doncs pues ja. quasi, quasi. Molt bé, doncs eh, el que farem serà nosaltres anar ja directament amb el que són les novetats cinematogràfiques. Ah, per cert, presentant i dirigint el programa en teniu a mi, a l'Ignasi Herbat. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Digui? Reina, no puc parlar gaire estona. Pare, per què ho dius, això? No pateixis, Benny. Tens el vol. L'he modificat. Ara et podrà protegir. Vol. Parla. Agafeu el cos! Bon cop. tornaràs a veure la Penny mai més! I talleu! Bolt és l'estrella més èxit de Hollywood. Encara està perill! L'únic problema és... Aguanta, Penny! Que es pensa que tot és real. Atureu-lo que no s'escapi! No ha sortit mai del plató! Ja vinc, Penny! Avui la gravació de l'èxit televisiu Bolt s'ha hagut de parar perquè el gos estrella ha desaparegut. Oh! Doncs això que escoltem, i doblada en català també, com totes les pel·lícules de dibuixos animats, i per dobladors professionals, no com fan eh, amb les pel·lícules d'animació doblades en castellà, és Vol, pel·lícula de Byron Howard i Chris Williams amb les veus en versió original, de déu nhi John Travolta i Miley Cyrus, que podrem escoltar la cançó de, de la pel·lícula final del programa. És el Disney animat per aquest Nadal que afegeix elements de Pixar, i és que John Lasseter, principal directiu de Pixar, és també supervisor de les cintes d'animació de Disney. De fet, Lasseter va acomiadar a Chris Sanders, el director de Lilo and Stitch, que era el director original d'aquest projecte, i van introduir canvis substancials en el guió, per exemple, a veure, inicialment Bolt era un gos repel·lent i cregut, i ara no ho és. En definitiva, mm, que a més a més també la va convertir en una cinta en 3D, perquè era una cinta d'animació tradicional, per tant, allò per semblar-se més a Pixar, fem-ho tot en 3D. El que és és que el projecte de Sanders, l'original, era més fosc i tenia elements extrets mm, dels còmics. Tot i així, ha resultat ser una barreja d'estil de Pixar, és a dir, sentimentalisme i acció, amb l'original de Sanders, amb les escenes, per exemple, del món de l'espectacle i crítica del que és el món de Hollywood, al principi, doncs, quan el gos es troba a Hollywood, etc etc. Bolt és un gos eh, que protagonitza una sèrie de televisió, com com heu pogut escoltar en el tràiler. En ella té tot tipus de superpoder, superpoders i força extraordinàries. La seva companya en la sèrie és Penny, una nena que el va adoptar de petit. El tema és que Bolt pensa que en la vida real també té superpoders, el que provoca rialles entre els altres animals companys de repartiment. Un dia Bolt s'escaparà de l'estudi de Hollywood i acaba a Nova York, on aprendrà a les males que els seus poders són fruit de la màgia de la televisió. A mi m'agradaria veure els protagonistes de la propera pel·lícula ballar al ritme d'aquesta música. Es tracta de Mongol, que això molt mongòlic eh, no acaba de sonar, però vaja. Pel·lícula de Sergei Bodrov amb Tabal... Eh, ja em perdonareu perquè el meu mongòlic és eh, justet. Uh, o rus, clar, perquè és una pel·li russa, ho hem de dir. Mongol, mongol, mongol. Ara <laughs> volia dir, per favor, que la Marta m'està corregint així amb el... Ara no podré continuar. Bé, pel·lícula eh, és rus, a més és rus, eh? Uh, Tada, Tadanobu Asano i Kulan Chulun, eh? són els protagonistes. Suposo que us ha quedat claríssim la cosa. El cineasta rus eh, Sergei Bodrov va aprendre a l'escola que Genghis Khan era un monstre. És el que ens ensenyaven a l'escola al seu moment. Els russos van viure sota domini mongol durant 200 anys. Un llibre publicat als... Uh, eh, als que, que ara em feu riure, em feu riure. Un llibre publicat als anys 90 sobre Genghis Khan, escrit per un historiador rus, va captivar a Bodrov perquè oferia una visió del personatge plena de matisos. Bodrov va voler anar fins als seus orígens i descobrir descobrir què va passar darrere d'aquell home terrible acusat de matar a milions de persones. La pel·lícula ens parla de la seva infantesa. Temujin, com es deia en realitat, era un nen orfe que va ser venut com a esclau, que van intentar matar-lo i que van rescatar a la seva esposa, que havia estat segrestada, eh, quan estava embarassada d'un altre home. El film ens explica els orígens del personatge, és a dir, no arribem a veure les seves grans conquestes. Alguns passatges han estat inventats, com ara el moment en què és empresonat a la pel·lícula. L'objectiu era omplir els 10 anys en blanc sobre la seva vida. El resultat és una pel·lícula espectacular en l'aspecte visual, és a dir, vestuari, ambientació, etc, però que es nota que ha estat retallada. Tot passa molt ràpid i tens la sensació de que no t'han explicat els grans moments de conquesta de la seva vida, simplement perquè no te'ls expliquen, ja t'he dit que és l'origen de Genghis Khan. Una sensació de quedar-nos a mitges en aquests dos aspectes. Oh! Anem a parlar de Crepúsculo, que ja la comentàvem la setmana passada, jo estava convençut que seria una pel·li de Clan Jacint, ja sabem la teva fama, fins i tot va un comentar que la setmana passada t'agraden totes les pel·lis de teenagers adolescents. No, però aquesta no. I aquesta no? Aquesta no, és que té una pinta escarosa i les novel·les tenen una pinta bodrio. Molt bé. Eh, a, a fer eh, pasta? No, no. Es diu fastigosa. Re recordem... Re fastigosa. Recordem una cosa. Recordem que pot ser víctima d'adolescents eh, femenines ja m'agradaria, ja voto. No, no, víctima, però no... De del... quin tipus? Exacte. I de les seves mares. I de les... O se... millor encara, ja, ja per totes. Bé, es tracta d'una pel·lícula dirigida per Catherine uh, eh, Harwick amb Christian Stewart, Robert Pattinson i Peter Fascinelli. És l'adaptació de la novel·la Crepúsculo de Stephanie Meyer que es veu que és una mena de, de virus a lo Harry Potter i que només es veu afectada la població femenina entre 11 i 15 anys i les seves respectives mares. El referent, el referent vampíric no és Dràcula sinó Buffy i amb això crec que no cal afegir res més. Així que si sou una nena entre 11 i 15 anys, el que us explicaré ara, ho dic, si no sou eh, una nena entre 11 i 15 anys, el que aniré a explicar ara no us interessarà per res. Bella Kristen Stewart és una adolescent que s'acaba de mudar a Phoenix. A l'institut coneix a Edward, un noi pàl·lid i que no s'envolta de gaires amics. Resulta que Edward pertany a un col·lectiu de vampirs, atenció, vampirs vegetarians, que intenten adaptar-se a la societat i s'assien la set de sang amb animals. A veure, qualsevol persona que eh, converteixi un vampir en un vegetarià crec que hauria de ser empresonada directament. El cas és que Edward es convertirà en el salvador de Bella en totes les situacions de perill i aquesta història d'amor, que és el, doncs, el que fa centrar el leitmotiv de, de tota la pel·lícula. L'autora, Stephanie Meyer, eh, era fa cinc anys una autèntica desconeguda, una mare mormó, ara és multimilionària i ha escrit 4 llibres de la saga. Una pel·lícula gens interessant que està sent un èxit comercial gràcies a les seguidores del llibre que se'n passen tot el que se'ls hi passa per davant. I no, no, no, i encara més important... Del I, no, I no és el que t'agradaria que se te'n passessin a tu, eh? ja t'ho dic. Del prot protagonista, perquè sí? el nano protagonista ja tothom està dient... Que, el Robert Pattinson. Que, que, que és una meravella. Sí, el sí, Facebook bueno. està ple de clubs de fans aquest nano. Però deu ser de ah. nenes, ah. perquè a veure, si saps una mica, has vist actors de debò, saps que aquest Mindundis... Eh... Guaperes, diuen. Bueno, guaperes? No. No, és com no. l'Iniesta. En fi. Uh, anem per la següent, mm, una proposta... Out there. Bé outside of Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby. Entrem al registre el que hem dit de pel·lícules infantils com Crepúsculo o Volt a pel·lícules ja d'ambientació nadalenca, com per exemple aquesta, La leyenda de Santa Claus, una pel·lícula de Juha Bulijoki amb Hanu Pekka Vorjaman, Vull dir, si el meu mongol no era molt bo, el meu finlandès, ja em perdoneu, però també, també no, no gaire. Veu una pel·lícula finlandesa de l'any passat per a tota la família i és un film que relata l'origen del mite eh, de Santa Claus. Nicolàs és un nen que viu a la Plan i que perd a la seva família en un accident. Les famílies del poble decideixen adoptar-lo de tal manera que visqui a cada any a casa d'una família diferent. El relleu de famílies produeix la nit de Nadal. Agraït, Nicolàs fabricarà joguines per tots els nens del poble. Ja un cop adult, intentarà mantenir la tradició malgrat els problemes que se li presenten. I un apunt, s'han sí. ajuntat no sé quantes ONGs amb aquesta pel·lícula perquè totes les entrades que venguin anirà un tant per cent a ajuda humanitària. Ah, veus, per això està bé. És per la resta poder no tant, però de totes maneres és una pel·lícula diferent de Santa Claus que t'explica l'origen del mite, no és el ball Santa Claus del Tim Allen. Ho vam veure en el tràiler. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, està bé, doncs. No sé si era aldees infantiles o... L'Umpipar és que han agafat un dels pitjors anys de la història per vendre entrades, perquè amb la pirateria tan estesa que hi ha ningú va al cine. No, home, però aquests dies de Nadal, que és allò de treure's els nens a sobre de casa, tu, ah, quals, aneu. qualsevol cosa, perquè no els portaràs a veure la següent proposta. Me sienta bien al cerebro. La pasma, la pasma, la pasma... Ai! cosas de las manos. Sí, así me iba a mí con mi primer mat. Es tracta de Superfumados, de David Gordon Green, amb Seth Rogen, James Franco, Gary Cole i Rossi Pérez. Una nova comèdia de la factoria just a Patou, Virgen a los 40 i Supersalidos, de la que també ha escrit el guió. Dale Denton és un noi que ja supera la vintena i es comporta com un adolescent. El seu principal vici és la marihuana que compra a Saul Silver, el que considera el seu amic de l'ànima. Un dia d'ell presencia un assassinat deixant unes restes de marihuana a l'escena del crim. Els assassins segueixen la pista de la droga que els porta a Silver, així que aquest últim i Denton hauran de fugir com sigui si volen salvar el seu coll. El film suposa una autèntica revelació al descobrir a James Franco com un actor de comèdia, la seva primera. I hem de dir que es va estrenar aquest estiu als Estats Units, on va ser tot un èxit. Una proposta més petita i independent és Buscando un beso a medianoche, pel·lícula en blanc i negre, d'Alex Holrich amb Scott McNary i Sarah Simons. És un... la història sobre Wilson, eh, que és enganxat pel seu millor amic i la xicota d'aquest masturbant-se amb una foto d'ella. L'amic li suggereix que posi un anunci al diari, que és Misantrop busca Misantrop, només una noia contesta, Bívia, per saber que els petunius separar passejaran per diferents barris de Los Angeles. Ja ho hem dit, rodada amb blanc i negre i amb un, un, amb un plantejament narratiu molt semblant a Antes de l'amanecer. Es tracta d'una proposta independent, rodada en dues setmanes amb un pressupost de 25.000 dòlars. La crítica la destaca per la força dels seus diàlegs, la solidesa de la seva història, el treball dels actors i les seves sorprenents localitzacions. Però això és una biografia encoberta sobre mi. Aquesta situació em recorda una una que vaig viure... Podeu jo... dir-ho de la masturbació, no? Sí. sí, canviem de tema, va. I anem per la darrera de les estrenes, Un gran dia per a elles, pel·lícula de barat eh, la amb Amy Adams i Frances McDormand. És l'actualització de les comèdies dels anys 30 i 40 posada al dia. Miss Pettigrew no acaba d'encaixar a les cases d'alta societat on està treballant com a tutora, així que és despatxada per l'agència i s'ha de posar a treballar com a secretària d'una actriu, d'Elisa Fosse. Delisa és una dona ocupada, ja que ha de primer despatxar el seu amant abans que arribi el següent. Mentre Pettigrew ajuda Delisa amb els seus problemes amorosos, Delisa farà el mateix amb Pettigrew. Hem de dir que està basada en una, novel·la, en una novel·la escrita fa més de 70 anys que s'havia de portar al cinema, atenció, als anys 40, però l'atac japonès a Pearl Harbor va fer que s'anulés el projecte, com no va ser l'únic, sinó moltes altres pel·lícules que aquell determinat fet històric va fer que Hollywood cancel·lés moltes, moltes pel·lícules, moltes produccions. El mateix doncs, que va passar amb les Torres Bessones, que van cancel·lar moltes pel·lícules. Doncs L'atac de Pearl Harbor va provocar una mica de síndrome d'aquests també eh, al món de Hollywood. I el que farem ara serà anar amb tu, Jacint! Jacint! Ara veig que la teva sintonia, el del So Horny, So Horny, eh, per lo que expliques, va agafant el seu sentit. Sí, hi ha moltes coses ocultes. Molt bé, molt bé. Uh, començo amb la pel·lícula que ja us dic que guanyarà els Oscars no d'aquest any, sinó l'any següent. Mm. Uh, Expendables... Com? Una co Expendables? Expendables? A veure, deixa'm-ho mirar, perquè és que... Si Però no miris la resta, la teva... eh? Expendables. Expendables. Molt bé. I, esclar, el tot i que ser altura Silvestre Stallone, el protagonista Fantàstic. té que ser d'altura, Sylvester Stallone. Fantàstic. I el guionista té que ser d'altura, Sylvester Stallone. Fantàstic. Home, a veure, si fa Rocky 6, jo et firmo, eh? Però dius, té que haver-hi un repartiment d'actors secundaris importants darrere. Mm. Com no? Són Jet Li, Sí. Jason Statham, sí. Dolph Lundgren... Bueno, ja veig per on deu anar la, pel·lícula, eh? Però eh, l'actor estrella, que era el secundari de luxe que no, no ha accedit a participar a la pel·lícula, és Jean-Claude Van Damme, que ha dit ah. que no, Bé. Eh? Un projecte encara lluís que li ofereixen. Home, encara no sé. Eh? Si has vist JCBD et pots imaginar per què no ha acceptat aquest projecte. eh, no, que no a dir que fer coses sèries, tampoc. Em sap que anava a dir Arnold Schwarzenegger. Oh! No, però hi ha un rumor per internet que diuen que si Nosaltres no ser elegit governador... Uh mhm. -huh vol tornar a fer pel·lícules. Bueno, a mi em semblaria bé. Esclar, ara estan tornant tots, per tant, escolta. Molaria. A favor de la no elecció de Schwarzenegger ja com sabeu, a... californians, californianes, Exacte. no el voteu, sisplau. No el voteu, deixeu que Toby fes. Exacte. I, i, I per la política i el país també, segurament. Però ara preguntes, i quin és l'argument? Que és un argument mm -hmm. també a l'altura de les circumstàncies. Doncs un grup de... com es diuen aquests? Un comando mm -hmm. que es mhm. ven, o sigui, una espècie d'equipo A, sí. va a un país de Sud-amèrica per derrocar un malvat dictador. Ah, perfecte. Un argument que, diu vostè, potser ens perdrem enmig de la trama, sembla complicada, però... Mm -hmm la podrem disfrutar. Després tenim Steve Gutenberg, no sé si us en recordeu. I tant, de l'Oca Acadèmia de Policia. Que era encara Mahoney. Sí, sí, sí. Doncs diu que ja té el guió de la vuitena entrega. Bravo, bravo, bravo. Bravíssim. Bravo, bravo, bravo. L'Oca Acadèmia de Policia 8 i, i, i segons diu ell, el guió ja està acabat, està esperant que, esperant que l'acceptin perquè el comenci a rodar i eh, juntarà actors a les primeres entregues. Entre elles, mm. King Cattrall sí i Sharon Stone. Molt bé, fantàstic. Que apareixien... Sí, sí. Bé, Bueno, King Cattrall té una escena... Bueno, no sé, ara no me'n recordo. No, l'estic confonent amb l'escena de Porquis, res. Bueno, sí, del sí. gènere. Sí, sí, del gènere, del gènere, sí. Doncs aquesta és la bona notícia. Molt bé, molt bé, sí, Sharon que... Stone, clar, eh, després d'Instinto Básico 2, el millor que et fes l'Acadèmia de Policia 8, està claríssim. Oh, pot... eh, per cert, el sí. que feia Animal Espero que surti. Que... Ai, ai! Sí, sí. I Bubba Smith, jo estic esperant a Bubba Smith. És el Los Sorolls? No, Bubba Smith és l'alt, el negre. Aquell va morir. Bubba Smith és el mort? negre. No, el blanc, jo dic. Aquell ali gros que portava no sé quantes armes, que era un Rambo. Aquell, aquell va morir. Aquell va morir. No, no, el negre gros, vale. i... que fins i tot va sortir en algun capítol de la sèrie de televisió que van fer. Ah, oh, sí que la van fer, per TV1. Sí, sí, fa molts anys. Sí, sí, sí. Jo, I també els dibuixos animats van fer-ne. Imagina't si n'han fet de coses. Bueno, saltem. Joss Whedon eh, diu que amb l'èxit de Crepúsculo quin millor moment per treure la pel·lícula a Buffy. Molt bé. Que ja té el guió llest, que continuarà on va acabar la sèptima temporada, sembla que era. Uh -huh. I que res, que està esperant que la gent els productors li acceptin el projecte i endavant. Però recordar que Buffy, o cap i a la fi, és una pel·lícula, que d'aquí va sortir la sèrie. Sí, sí, que sí. la pel·lícula sortia Luke Perry. Sí, sí, sí. O sigui que... Jo la veritat és que Buffy no m'ha interessat mai, no sé. Mm. No, no... Les primeres temporades no, però cap al final, quan estava tot tan enredat, uh mhm. -huh. i feia algun especial, com l'especial musical, que tots els fans ho recordem amb molt de carinyo. Uh mhm. -huh. Jo és que no, no la vaig seguir mai, és allò que... Escolta, mira, no sé, per falta de temps, el que sigui, ja mai no tampoc és una obra mestra, ja, ja, ja. Conec, però a mi les últimes temporades em tenien bastant enganxat. Uh -huh. Després tenim Steven Spielberg i Will Smith, que s'ajunten per primer cop i adaptaran un altre cop All Boy. Ah, un altre cop, bueno, esclar, que és la versió americana de la pel·lícula sí. que basava, està basada en un manga. Sí, però han dit que no s'influenciaran per la pel·lícula japonesa, sinó que agafaran directament els còmics, que són vuit entregues, que són de Garon Chuchibaya, Nobuaki Minegishi... Veus que el meu sí, japonès millor... és millor que el teu... Que el meu mongol. Mongo... No. Mongol i Mongo... finlandès. Mongòlic era, no? No, era mongol. Mongol, crec. <laughs> Rebràs, eh? Rebràs, eh, Jacint? I per últim, Dimension Film s'està pregant a la porta de Rob Zombie perquè abandoni el seu projecte que té entre mans, que és el de T-Rex, em sembla que era, uh -huh perquè faci la segona part del Halloween, que ja havia dirigir la primera, que a mi em va agradar molt, uh -huh. i que va mhm. tenir bastant èxit de públic, uh mhm. -huh. perquè els directors que tenien per fer-la era Bustillo i Juli Marí, que eren els directors a l'interior, i els han fotut fora per discrepàncies. Ah, molt bé, ja els poden fer fora, la pel·lícula no valia gaire res. Per cert, Rob Zombie, que d'una de les seves cançons és la banda sonora de Punisher War Zone, que s'estrena sí? aquesta setmana als Estats Units. A destacar, tothom que pugui que se l'escolti aquesta banda sonora, perquè també hi ha Slimnot i algun altre grup doncs la setmana que ve L'escoltarem al Ningú no és perfecte. Oh, sí, sí, sí. sí Rob sí. Zombie en exclusiva. I, I per últim, que m'ha vingut que quan venia cap aquí he vist que ja han entregat el guió de Super Detective en Hollywood 4. Mm? Prepareu-vos, perquè no hi ha ni acció ni violència i té un acompanyant nou que és un gordo simpàtic. Mm, bé, eh... Uh... Sí, sí, sí, sí, m'encanta, m'encanta sí, la idea. Si estigués viu John Candy, l'interpretaria John Candy. Oh, o... Seria mític. O Jack Black, per què no Jack Black? Però no és simpàtic, Jack Black és una mica tonto. Bueno, també. Eh? Tot... Alguna cosa més? No. No? no. Ja està? No. Doncs anem amb una mini tertúlia de dos minutets. Doncs, Marta, això és Madagascar 2, que res, mm, breu, superbreu, eh? Aquesta és la cançó que canten els protagonistes? Aquesta és la que surt als títols de crèdit, ah, que no és la que canten no els protagonistes. La, la, la, la que té més gràcia, per sí. donar és la que canten ells. La perquè, Sasha Baron Cohen en Company, sí, i els animals. els culs dels animals allà moments. mm. és molt divertida. És divertida, jo crec que més que la primera, bueno, a mi m'agrada Sí, sí. Tot i que tinc una, una memòria volàtil, eh? Vull dir que... Home, jo crec que aquí t'explica més una història, hi ha més una història, no? Que potser la primera pel·lícula es quedava més amb les sí. anècdotes, no? És a dir, uns animals que marxen del zoo a Nova York i van a Madagascar i allà pues, doncs, coneixen gent i passen coses. I, en canvi, hi ha una història, no? I té, Allò i té escenes que... bones, eh? Té escenes bones. Les de la iaia som... és bona. Sí, però potser una mica jo crec que es massa. carrega, sí, sí, sí. sí, massa, sí. Massa. Crec que una mica sí. val, però era un personatge que va fer gràcia la primera. Sí, era aquella iaia, tu has vist? Eh? Jacint Madagascar, no, la primera... Madagascar, bueno, eh, la iaia que estava al, al, al metro de Londres, no? al Grand Station, que s'escapaven els animals, no? I la iaia aquella li fot de cops de bolso a... Clar, a, sí, d'una petita, d'una petita escena Com sí, que... han tret un personatge. Clar, té 10 escenes la iaia i dius, bueno, potser no calia, no? <laughs> Ja, bueno, tampoc queda tan malament. I els pingüins molt bé. Mhm. Uh -huh. I, uh, i, i en Moto Moto m'encanta. En Motomoto. En Motomoto. En Motomoto és el... L'hipopòtam dels... que sí, sí, li sí. ronda a la... Com es diu? La hipopòtama? Sí, la hipopòtama. Ara me'n recordo com es diu. Sí, sí. Però és una pel·li que agradarà moltíssim als nens, eh? Vull dir, és una sí, recomanació sí, per sí, portar-los, sí. que s'ho passaran bé. Home, eh, al cinema hi havia prous nens i la veritat mm. és que s'ho van passar... I van aplaudir al final, vull dir que això jo no feia temps que no ho veia Home, a veure, perquè no és una pel·li Pixar que és per grans, eh, majoritàriament, però que també té coses per a petits. Aquí no, jo crec que no, bàsicament moral, està... no hi ha moral al final de la pel·lícula, que és fantàstic. Sí, hi ha història. No, no hi, ha... hi ha sermó, no hi ha... Això és bé i això malament. Vull dir, és fantàstic. Sí, bueno, hi ha bons, i ha dolents, aquestes coses. Bueno, eh? sí, és mm. clar, com si no, no hi hauria tema. Clar, clar, clar. Sempre hi ha el, el lleó dolent que li vol treure el lloc al lleó bo, no? Mm -hmm. I a més hi ha una història darrere familiar. Està bé, està bé. Bé, la recomanem i sobretot eh, pares porteu els nens a veure-la que entre tots us ho passeu molt bé. Uh, digues, Aus. Ja he vist pel·lícula. Eh, què has vist? Va, ràpid. Superhero Movie. Uf, pel·lícula. No, 10 segons, eh? Un avís a la gent. No confondre amb Disaster Movie, ni Epic Movie, ni Dane Movie, ni... No, no té res a veure, res a veure. Res a veure. És una pel·lícula de la, dels creadors, agarra-la com ho puedes. D'un dels. Va, d'un dels, i es nota el toc. I té bromes molt bones. I és una còpia de Spider-Man 1, però trobo que... Però de dalt a baix, eh? Menys al final Sí, ja, ja, al final no. Que al final s'ho canvia una mica, però més ja secundaris de luxe, eh, sí, perquè sí, el sí. doctor és el mateix de Restate Development, el que feia pare mafiós, uh mhm. -huh. és impressionant. I el, I el dolent és el pare de Laura Palmer. Sí, és veritat, sí, sí. Que això a mi sí, va sí. pujar... Va colpir, no? Oh, va ser fantàstic. No, la pel·lícula està entretinguda. No és una obra mestra, però jo vaig riure, la veritat. Mm -hmm. I, bueno, de Charles Xavier és un dels protagonistes de Rockefeller Plaza. Ai, no me'n recordo. El negre, veus, que fa de... Com es diu, Marta? Vale, sí, el que és l'humorista... Tracy Jordan, en Tracy sí, Jordan. l'humorista sí, sí, estrella del... Vale, sí. sí, sí. Pensava que deies l'altre, el Dospor. <laughs> no. <laughs> doncs... El guionista, sí. li diuen Dospor, perquè és negre i van a Harvard, dos por uno. Uh, molt bé, fantàstic. Ui. <laughs> doncs el que farem serà ara anar ja directament amb l'entrevista amb l'Armin Shimmerman que hem presentat abans, el quart de Star Trek Deep Space Nine, amb el qual tenim moltes coses a parlar-hi. muchas gracias por, atender. Por nada. No podéis primero quería preguntar sobre em, su entrada en el mundo de la televisión. Ha trabajado, antes de hablar de Star Trek, ha trabajado en muchas series de mucho prestigio, La Ley de Los Ángeles, Nick Nip Tuck también, La Bella y la Bestia. Ah, ¿Tiene buen ojo para escoger buenas series o ya va a buscar aquellas series con cierto prestigio para, para hacer algún papel de, de estrella invitada? The answer is I don't choose series. I don't. Maybe some actors do. Some very famous actors choose their series or choose the movies that they make. I don't. So I have been very lucky to be on very good series. Perhaps also uh, the producers of the series, who are good producers, are aware of my good work and so they ask for actors like me to be on their shows because they know that I will give them good performances. So, but the but the truth is, I don't choose series. Uh, I've just been very lucky. Que él no elige las series que los productores le llaman, que cree que ha tenido bastante suerte y que probablemente sea también bueno pues que los productores van viendo el trabajo de los actores le gusta su trabajo y por eso le, llama para, para Buenas series, que, que ha tenido bastante suerte. ¿Cómo se lo hizo para conseguir el papel en Deep Space Nine? ¿Si tuvo que hacer algún casting o fue la elección lógica ya que interpretó anteriormente ya a un Ferengi en la nueva generación? Yes. <laughs> sí. um, what happened was I had to go through one, two, three auditions, three uh, for the job. I was the first actor they saw for Quark, the first. Eh, tuvo que hacer tres audiciones y fue el primer actor por el que, eh, el que pensaron para hacer de Quark. And then it took another two months of they were looking for other actors they, for two months. Durante otros dos meses, pues aún así siguieron buscando otros actores. And then they brought me back and I read a second time, and uh, then on the third time, uh, at when I finished my audition, uh, the producer Rick Berman asked me how I felt about the audition, and I asked him, "You tell me." You're, he told me then that they had wrote they had written the role of Quark for me. Now, whether that's true or not, Ay, <laughs> que, bueno, le llamaron para. Siguieron buscando actores, pero le llamaron para hacer la segunda audición y después de la tercera. Eh, ya el productor Rick Berman se le acercó y, y le preguntó que bueno pues, qué le había parecido, cómo se había sentido tal, y que él le dijo, bueno, pues dímelo tú a mí, que qué tal ha salido. Y le dijo que bien, que le habían elegido y que, bueno, pues que de hecho que, que habían escrito el papel de Quark pensando en él. So, si es verdad o no, eso ya no lo, <laughs> no lo sabe, pero es lo que le dijo. But I wish that Rick had told me that six, uh, two months ago. <laughs> me hubiera gustado que se lo hubiera dicho dos meses <laughs> durante la primera audición ya. But it certainly helped. Yes, it certainly helped that I was on Next Generation. Yeah, pero que seguro que le ayudó que primero mm -hmm. ya había hecho de, de and, en, la pre, en la nueva generación. And the choice, I think. was between myself and Max Gradenchik, uh, who played Rom. Uh, Max, let me spell your Max's name for you. M A X is Max. <laughs> yes. And Gradenchik, G R O D E N C H E K. G R O D E N C H E K. We, we say Max. You got that. <laughs> Okay. I don't know. That's close <laughs> enough. Eh, iban a elegir entre él y, Max Grodenchik, que es el que hace el papel de, de Rom, que es su hermano en la, serie. So, yes, worked out well, worked out well. Eh, salió bien. Estuvo en el Festival de Sillas Nicolas Meyer y, y él comentó que, mm, bueno, que deseaba que ganase Obama, pero que lo veía muy, muy complicado Mm, que fuera capaz de reparar todo el daño que había hecho la administración Bush en estos eh, ocho años y, su visión fue muy, muy negativa al respecto de que hay, es tan grande el daño que va a ser muy difícil repararlo. No sé si su visión es eh, tan negativa o, son más optimistas. Eh, absolutely yes. It will be very difficult, not only the change from the war in Iraq, not only the change that the wealthy in the United States have gotten more wealthy and the poor have gotten more poor. No solo el daño de la guerra de Irak, y el daño que se ha hecho en Irak, eh, no solo el daño en Estados Unidos de que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. But also in our country there's great division politically. Um, one side really does not like the other and we need change also to bring both sides together. Que además también se ha creado una gran brecha política en el país y que de, eh, pues, de un lado los de un lado mm, realmente odian a los del otro lado y no se hablan y que espera que, que es muy difícil que, que esa brecha se vuelva a, a, a juntar. And in the last um, six years, um, the image of America in Europe in the Middle East, uh, in Asia, has has diminished. Uh, it used to be that America was thought of as a great country. Uh, I don't think Europe, the Middle East, Asia thinks America is such a great country anymore, and we have to work very hard, and it will take many years to improve our image. en los últimos ocho años la imagen que el mundo, Europa, sobre todo el mundo, eh, tenía América, Estados Unidos, pues ha, bajado mucho, ha disminuido mucho. ahora yo pienso, no, no se le ve como un país tan grande como era antes y que van a tener que trabajar muy duro, muy duro para conseguir recuperar esa imagen que tenía de, gran país. Also, I, mm, for evil to happen it, it's not just that people have to be evil, but that good good people don't stand up. And many good people in the United States were not responsible in the last, well, I think the last couple of years it's changed, but many good people didn't stand up against the government and say, this is wrong. This isn't okay. And <laughs> o sea que, it's, <laughs> it's que, la, que la gente en los últimos dos, tres años, mm, o sea, la buena gente, que, que no solo la que haya mm, mm gente mala, en Estados Unidos que no quiere cambiar las cosas y que quiere hacer lo, que está pasando, sino que incluso la gente buena que le gustaría que lo que cambiara no tiene a lo mejor el coraje de, de moverse para, para, cambiar eso. So I think uh, led by young people, it's beginning to change. The, the young people in America are, are active now, like they were during the Vietnam War, and I am hoping that they will take the older people with them. Mm-hmm que tiene esperanza de que, bueno, de hecho parece que la gente joven está empezando a, a bueno, pues a moverse un poco, a, movilizarse en ese sentido y que espera que puedan arrastrar a la gente más mayor que parece que se ha quedado un poco estancada y ya no tiene ganas de, luchar por el cambio. <clears throat> Volviendo al tema de Star Trek. <laughs> Um, una de las mejores cosas que tenía Deep Space Nine era la relación Quark-Odo no sé si fue algo que surgió espontáneamente entre los dos actores y que los guionistas <laughs> vieron que funcionaba o fueron los guionistas quien, propusieron esta, buena relación entre los dos personajes, y la química surgió después. En the beginning, writers idea about principio no, los guionistas no cree que hubieran pensado en que esa relación se pudiera crear? We were simply supposed to to argue all the time. Simplemente pensaban que, que, que, bueno, pues los iban a poner discutiendo todo el rato. Mm-hmm. But um, because because Renee Odo and Armin Quark were in the makeup trailer for two hours together. <laughs> pero debido a que eh, los dos actores, Armin como Quark y Odo, eh, René como Odo, tenían que pasar dos horas juntos eh, cada vez que iban <laughs> a rodar en la, en la silla de maquillaje. The two of us became better friends. Se hicieron los mejores amigos de la serie. So, um, that helped change it a little. and and the writers the writers saw that we were becoming very friendly, and so began to write for that as well. Eh, eso cambió un poco la relación que ellos tenían. Los guionistas se dieron cuenta y, y empezaron a, a escribir un poco en ese sentido. But also, um, I thought that from the beginning, I thought that the relationship between us should be the same relationship as Bones and Spock, from the original. Yes. I always thought that. And so I pushed that as well. And, and the writers also must have agreed, and so they began to write for that as well. But Renee and I have were, became very good friends, and now the four of us, Kitty and I, and Renee, and Renee and Renee's wife Judith, we travel Europe together. We do a lot of things together. and Ira Bear, but Ira Bear, the writer, loved that we took vacations together. He said actors don't like each other, and we said, yes, they do. <laughs> so they wrote, they wrote more and more of that. Que desde el principio él eh, sí que tenía la idea de que la relación entre Quark y Odo debía de ser un poco como la de Spock y, y McCoy y Bones. Mm -hmm. y entonces él se intentó mm, llevar un poco eh, a los guionistas hacia ese terreno y, bueno, pues a los guionistas además les, les, gustó la idea, con lo cual fue, fue muy fácil y, y además, pues lo que ha comentado, que además es, un, muy buen amigo de, René y de su mujer y que viajan juntos y que ya también pues, son, son amigos. Y dice que los productores les extraña porque dice que normalmente los, actores no, no se hacen amigos, pero que en este caso sí. Bueno, además surgió un matrimonio en Deep Space Nine en aquella época. We were very surprised. We were very surprised. <laughs> it, it happened very quickly. Sucedió muy rápido, le sorprendió mucho. Mm, me gustaría preguntarles si, si añora alguna cosa de, de, la, de los tiempos de Deep Space Nine. Mm -hmm. Yes. Making mm, Deep a very short answer. My friends. Mm. I missed my friends be because on our show. Almost every one of the actors lives somewhere else. Eh, en, el, en, su show, eh, casi todos los actores vivían en algún sitio distinto. Mm -hmm. Not in Los Angeles. No, no en Los Ángeles. Um, so I miss my friends, and not just the actors and people that you don't know, but the crew, mm -hmm. the no people behind actores, the camera. Sino la gente que trabaja en ello, los que están detrás de las cámaras. very good people. And the extras. yes, yes, the extras. That, the, extras, the the people in the ah, background, you never get a long hmm. relationship like they did. Hmm. Que tenían una muy buena relación incluso con los extras y como vivían en otros sitios, pues. Hmm. no, sé que estaría más que dispuesto a a Wolverse la serie volviesen en formato de telefilms tipo Stargate. Uh, yes, but they'd have to pay me a lot of money. <laughs> sí, lo haría, pero sí, le pagara mucho dinero. <laughs> Especially understand that the one time I did a movie, it took five hours to put on the makeup. And and if I have Karen again, which I would insist upon, Karen, my makeup lady, Uh, it would would take hours for the whole movie every day that be difficult La única vez que hizo una película le costó cinco horas de maquillaje y que la chica Cameron, yo sé el nombre Karen. Karen. Karen. Karen eh, que Karen es la chica que le maquilla que la volvería a, llamar. ¿Cuál es su, episodio preferido de, de Deep Space Nine? Um, the one without the makeup. <laughs> en el que sale sin maquillaje. But not because of that. But my Pero no, por, no porque salga sin maquillaje. Uh, my favorite episode was one called Far Beyond the Stars. Eh, su favorito es uno Far Beyond the Stars, más allá de... ¿Cómo lo tradujeron aquí? Más allá de las estrellas, creo. So, um, because it was the best science fiction idea that we, I thought we did. Mm. fue la mejor idea de ciencia ficción que, que hicieron en, en la serie. It was about not the actors, not the characters, but about the writers who wrote the characters. Mm, no era sobre los sobre los actores ni sobre los, los personajes, sino sobre los escritores que escriben sobre los personajes. And more importantly, it was about a very big subject that is important as we talk about politics. Mm -hmm. Y sobre todo que iba sobre una, un tema muy mm. importante, ya que estamos hablando de política. Racism. El racismo. And it, the episode was very bold, daring, about showing how ugly racism could be. Eh, el episodio fue muy, muy atrevido y muy valiente eh, para atreverse a mostrar lo, lo malo que puede ser el, el racismo. And if Obama loses, in November, it will be cause of racism. Y si Obama, Obama pierde las elecciones, él piensa que será por culpa del racismo. Terrible. Mm. Yes. Um, sabía que le cambiaría la vida uh, al ser un actor regular de la serie Star Trek. Estaba dispuesto. Sabía más que nada por el merchandising, uh, <laughs> fans, uh, todo lo que envuelve a Star Trek. No, that, that um, I knew what most of that stuff. I knew what most of that was before Star Trek. Mm, yo sabía, eh, eh, todo eso ya pasaba antes de Star Trek. Because of Beauty and the Beast. Eh, por la otra serie que hace la, la Bella y la Bestia. It had conventions. Ya tenía convenciones. It, it had it didn't have action figures, but it had magazines. Tenía revistas, no tenía figuritas de merchandising. It it had all of that stuff. It had all of that and um, I, that was not going to affect me very much one way or another. No le iba a afectar mucho que le pasara en Star Trek porque ya lo conocía. Mm -hmm. But what I did hope would change and has changed is that the visibility from being on a major TV show, television show, would allow me to to play better parts as an actor. What I did hope would change Lo que esperaba que iba a cambiar was that being on a major television show al estar en una serie de televisión más importante would allow me, would give me the opportunity le daría la oportunidad to play better parts in TV and in the theater. De tener mejores mm. papeles eh, tanto en la televisión como en el teatro, a partir de participar en esa serie. Y eso sí ha pasado de verdad. Um, ¿Qué cree que tenía Deep Space Nine que muchos la consideran la mejor serie de Star Trek? Sobre todo los, los no tradicionalmente Trekkies, fans de la serie. <laughs> <laughs> First, Bob, this is not repeatable. <laughs> I know they're putting it out on the press, but um, I think the the actors on Deep Space Nine were the best. <laughs> Porque cree que los actores de Espacio Profundo 9 eran los mejores. Um, because we had more theater experience. Tenían mucha más experiencia de teatro. We were older. Eran más mayores. And also we had the best writers. Y que además tuvieron los mejores guionistas. And I, if fans think that the show is the best, si los fans piensan que eh, eh, Deep Space Nine es el mejor, it's because of those factors. es por todos esos hechos juntos, todos esos factores juntos. Um, I must also say that I think our fans are the best also <laughs> Además cree que los fans de Deep Space Nine son los mejores because they are the most charitable. Uh, they give the most money to charity. Mm, ah. If they hear that someone is sick, si escuchan que hay alguien que está malo, or if if someone uh, needs a place to stay because they've lost their home, y, o alguien necesita un hogar donde quedarse, un sitio donde quedarse porque ha perdido su, su casa. Our fans always say sí. Los fans de Espacio Profundo 9 siempre dicen que, que están dispuestos a ayudar a esa gente. Em, no sé si em, J. Abrams mm, se ha puesto en contacto con él o si conoce el trabajo de, la nueva película de Star Trek y qué piensa sobre lo que ha hecho Volver a los Orígenes, eh, si ha visto algunas fotos, si ha visto algo de la película. I don't know J.J. Abrams. No conoce a, a J.J. Uh, Abrams. I don't, uh, I don't know anything about the film. No <laughs> sabe nada acerca de la película. Except that uh, our student and our next door neighbor's son. Eh, excepto que nuestro student, estudiante. And our next door neighbor's son. Y el hijo de su, de su vecino. Is the captain uh, of the of the oh, enterprise. <laughs> Es el capitán de, Chris Pine. del enterprise. Yeah. Um, uh, Chris Pine uh, is our student, and in our theater that we run, and. Chris Pine es, es un estudiante en, en, su, en su teatro, en la escuela de teatro que, que ellos tienen. And, and his father lives right, is my neighbor. <laughs> y su padre es su, su vecino. Uh, and as far as the movie, Um, if, if more people around before, si eh, hace que más gente que nunca ha conocido Star Trek lo conozca en todo el mundo, that would be a good thing. Es una buena idea. ¿Y qué piensa de la polémica que Leonard Nimoy esté en la película de William Shatner? I'm not in the film either. <laughs> Él no está en la película tampoco. <laughs> Bill Shatner has enough work. <laughs> que Bill Shatner ya tiene bastante trabajo. Pero quiere más. He wants more. Too bad. Peor para él. Y para acabar una última pregunta, si nos puede explicar en qué está trabajando ahora, proyectos de futuro. I'm working in the theater. Está trabajando en el teatro. I'm writing a new novel. Está escribiendo una nueva novela. I just finished a TV show with Kitty and Jonathan Frakes called Leverage. Ha terminado una, una serie de televisión, la que sale Kitty y Jonathan Frakes, and the name's Leverage. Leverage. Y Brand Spiner. Y Brand ah, Spiner. Ah, y Brand Spiner también. Uh, I just finished uh, three movies called... Uh, ha terminado tres películas. Uh, is it Resistance to Evil, Resistance to Evil three, three movies. Resistencia al diablo o al mal. And uh, more than anything, I want to see Obama president. <laughs> y más que ninguna otra cosa quiere que Obama sea presidente. Which is really important. Yeah. Que es lo más importante. Mm. ¿Cuándo se va a estrenar la the new series with Jonathan Frakes and, and Kitty? Oh, Leverage, what it's about? We did episode number 10. Yeah. And they start airing this week, so two and a half months. Two and a half months from now in, in the United States. En, uno, en los Estados Unidos va a estrenar dentro de dos meses y medio. Van por el episodio 10. <coughs> Because of the holidays. Mm, Christmas, yeah. holidays. Christmas might be January. Y bueno, que, como las vacaciones de Navidad están en el medio, pues probablemente sea en enero en Estados Unidos. Gracias. Thank you very much. les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. cert, la senyora que contestava alguna pregunta amb l'Armin Schirmerman era la seva esposa, la Kitty Swing, eh, que també ha treballat com a actriu i que també gestiona l'escola de teatre juntament amb l'Armin Schirmerman, que és una parella molt maca, eh, ho hem de dir. Uh, eh, abans, Marta, de les xafarderies, només comentar que hem rebut un mail aquesta setmana, en Josep Enric, de la Seu d'Urgell, que ens comenta que diu A mi tampoc m'ha agradat uh, Quantum of Soles, després del Casino Royal ha estat una baixada a nivell impressionant per mi. Uh, per cert, també diu la sintonia del Ningú no és perfecta d'aquí és on sona molt però no hi caic Uh, doncs res, uh, és la de Willow, és la banda sonora de Willow, la, la pel·lícula, és el tema principal d'aquella pel·lícula que protagonitzava el Val Kilmer. Lo millor la pel·lícula. La banda sonora. És James Horner, el compositor, per cert, el de Titanic i de moltes altres coses de Madagascar, sense anar més lluny. Marta, ara sí, uh, xafarderies uh, tot per tu. Val. Em poso un ambient. Mm-hmm. Uh -huh. Ara sí. Vinga, doncs va, fins a la final del programa tot teu. Courtney Cox farà una aparició especial a la comèdia de metges Scraps. Scrups. Uh mm-hmm. -huh. L'ex de Friends serà la nova cap de medicina de l'Hospital de les Sèries Scrubs quan torni a emetre's el proper gener. Cox sortirà en tres episodis juntament amb Zach Braff, Sarah Chalk, Donald Faison i John C. McKinley. Bueno, aquesta és la, la història que torna també Jennifer Aniston, torna Courtney Cox, Cox, perdó. Després de Friends, escolta, necessiten col·locar-se. Doncs sí, suposo que estan... Oh, va ser de què? De, de, de treballar, de fer ah. sèries, home. El en pensat. fi, retiren la calavera de Tchaikovsky de les obres de Hamlet a Londres. És impressionant. Aquesta notícia és mm, m'ha agradat molt. Els dirigents de la Royal Shakespeare Company han decidit de no usar més la calavera del pianista polonès André Tchaikovsky en el teatre britànic en les produccions de Hamlet perquè distreu massa l'audiència. Tu diràs Tu diràs si estan utilitzant la calavera de Tchaikovsky, doncs Clar. la gent està allà, jo me la imagino amb els prismàtics... La gent va al teatre per veure la calavera, zoom. no per veure Hamlet. Clar. El director de Hamlet va refusar de dir res sobre l'origen de la calavera per temor que l'obra es convertís en, una, en un show, no? en un espectacle, però recentment el secret ha estat desvetllat per l'estrella de Doctor Who, David Tennant. En fi, que va ser Tchaikovsky i ell mateix qui va donar la seva calavera per als Hamlet de la companyia britànica, ja que la de plàstic no li semblava autèntica, ell mateix ho deia. És un... genial, genial. Genial, molt bé. Sienna Miller mai s'ha separat del seu xicot milionari. El representant de... bueno, milionari i actor. Uh mhm. -huh. El representant de Miller ha respost a la premsa britànica amb contundència mmm, perquè ha afirmat que l'actriu va tallar amb l'hereu del petroli i actor Baltasar Getty, que qui és? Doncs uh, un dels germans de Cinco Hermanos, el gran. Uh mhm. -huh eh, que va tallar el mes passat, quan en realitat aquesta informació, diu el seu representant, pertany a unes declaracions fetes 3 anys enrere, que és quan la parella sortia també fa 3 anys. L'actriu manté una relació amorosa amb Getty des de l'estiu passat i la premsa pública que Miller ha trencat amb l'actor perquè ell s'ha negat a demanar el divorci a la seva dona i mare dels seus quatre fills, que es diu Rosetta. Aquí. Com la pedra. Sí. Que bonic. Aquí queda la notícia. Aquesta la Sina Miller sempre dona que parlar. És sí. una noia una mica... I, i més que és igual. Vinga. Naomi Watts es despullarà per a un pintor. Ahí està. L'actriu... Som a temps a dedicar-nos al món de la pintura o ja és massa tard, ja? Um... Jo soc pintor de brocha gorda. L'actriu, doncs, no serveix. Es posarà per a un dia... Ai, per a un artista australià famós, David Bromley, qui també ha pintat Kylie Minogue nua, entre d'altres eh, perquè Bromley és famós pels nusos de dones famoses. Digue-li tonto. Clar. El retrat de... I, bueno, i ella Clar, és com si... A lo, a lo millor, mentre es pinta, no el veu ningú, està tapat i aprofita... Bé, va, digues, Ai, quin mal rotllo. El retrat de Watts entrarà en les pintures que Bromley presentarà als prestigiosos Premis Archival el proper any. Encara no mm. se sap quan posarà Watts per al pintor, però sí que serà després que ella doni a llum al segon fill amb Liv River. Clar, perquè embarassada, embarassada no la vol pintar. No. Mm. Què més? Uh, o oh, potser ella tampoc vol, no sé. Kate Bosworth uh, evita les entrevistes personals. L'actriu està segura que mai s'obrirà per... Com? Mai s'obrirà? Però els papers, els papers! uh, <laughs> com dir-ho, que mai... Uh... Sí, sí mai no queda. Aquest silenci és molt tens, Marta. S'obrirà per explicar coses de la seva vida privada ah. perquè tem que els seus fans se n'allunyarien l'actriu que feia de Lois Lane a Superman Returns. Per cert, de les pitjors Lois Lane de la història del cinema, per favor, quina Lois Lane més sosa. Sí, pot ser. Surt, a més, és rossa. Mm. Sí. Sortia, no me'n recordo, sortia rossa morena. morena, no? Tenyida, potser. Surt amb el músic, músic britànic James Rousseau i rarament comenta res sobre temes personals amb la premsa. Bosworth creu que el públic no vol saber res de la seva vida privada. S'equivoca! Jo crec que s'equivoca, però bé. El marit de Tina Fey eh, fa algunes confessions a Vanity Fair. No us espereu... <clears throat> Ai. El Ui. gallo. El, el... ¡Qué, qué, Hombre, gallo Claudio. <laughs> I qui és aquest? El Gallo Claudio. Molt bé, molt bé. Marta, estàs a punt? Perquè si he d'escoltar el Gallo Claudio no, gaire més... Jo només conec la, la vaca Coni. No sé molt si bé. muntar una granja. Perfecte. El marit de... Queden dos Això... minuts amb la tonteria. No, no us espereu res a Tèrbol. Sí. Es tracta de la cicatriu que té la guionista i actriu a la Galta, Tina Fey, artífex de Rockefeller Plaza, una sèrie que a mi m'agrada molt. Poques vegades parla de la seva intimitat, però en canvi el seu marit sí que ha explicat coses d'ella. Jeff Richmond ha desvetllat a Vanity Fair que la cicatriu va ser producte d'un atac que va patir quan només tenia 5 anys, 5 anyets amb una navalla. Uh mhm. -huh. I acabo... No, bueno, espera't, et queden dos minuts, tampoc. Ah? I és l'última notícia que tens? Bueno, me queda una, aquesta última. Ah, molt bé. I no ens alegrem... De què? De la Catherine Willows, de CSI, sí. que s'ha separat del seu marit. Sí, la... No, sí que ens alegrem! És molt lleig el seu marit. I jo crec que es porten anys, eh? Perquè jo l'he vist en fotos i està una mica pensit. Però per això, si us separen guai. Bueno, Mark Helgenberger, Marc, ah. de Margaret, suposo. Sí, esclar, perquè... I el seu marit Alan Rosenberg, també actor, s'han separat després de 19 anys de matrimoni. Segons el publicista de Marc, la parella ha decidit prendre's algun temps de descans. Rosenberg ha aparegut al costat de la seva dona en alguns capítols de CSI com a Adam Novak. Segurament no us ve a la ment, però si el veiéssiu físicament sí que el podríeu identificar. I és el president del sindicat d'actors Screen Actors Guild. Ah. Aquest que es declara en vaga. Els de la vaga, els de la vaga. La parella ja té veuen. un fill de 18 anys que es diu Hugh. Hugo, para los amigos. O Uc en català. O Uc en català. Imagina't. Que és molt bonic. Molt bé, doncs... Eh, Un minut. Fins a què has arribat, Marta? Ah. Avui va, em ah. sembla perfecte. Pensava que em despatxaves. No, <laughs> no. s'acaba el xollo. Si us plau, torna la setmana que ve. Uh, tu, Jacint, també tornes eh, la setmana que ve. Suposo que sí, si arriba el tren. Exacte, és qüestió de trens. Uh, doncs res, jo mateix, l'Ignasi Arbat, m'acomiada a tots vosaltres i us deixem en bona companyia John Travolta i Miley Cyrus, uh, que es porten molts anyets però canten junts la cançó I Thought I Lost You, pensava que t'havia perdut, de la pel·lícula Bolt.